There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform and as such anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Εγώ δε Ιωσήφ, περιεπάτουν και ου περιεπάτουν. Και ανέβλεψα εις τον αέρα και είδον τον αέρα έκθαμβον και ανέβλεψα εις τον πόλον του ουρανού και είδον αυτόν εστότα και τα πετεινά του ουρανού ηρεμούντα. Και επέβλεψα επί την γην και είδον σκάφην κειμένην και εργάτας ανακειμένους και εχείρες αυτών εν τη σκάφη. Και οι μασόμενοι ούκ και οι έροντες ούκ ανέφερον και οι προσφέροντες το στόματι αυτών ού προσέφερον αλλά πάντων είναι τα πρόσωπα άνω βλέποντα. Και είδον πρόβατα ελαυνόμενα, και τα πρόβατα στίκη, και επήρεν ο ποιμήν την χείραν αυτού του πατάξε αυτά και η χείρα αυτού έστι άνω και επέβλεψε επί των χήμαρων του ποταμού και είδον τα στόματα των ερήφων επικείμενα και μη πίνοντα, και πάντα υποθήξην το δρόμο αυτόν διελάβνετο. lots of party rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old fashioned way. tuya. tu lograr, caminante este de este macete, con sonrisa. και είδον γυναίκα καταβαίνουσαν από τη ορεινής και είπεν μη. Άνθρωπε που πορεύει. Και είπον, μέαν ζητώ Εβραίαν. Και αποκριθήσα είπε μη, εξ Ισραήλι Και είπον αυτή, ναι. Ιδε είπεν, και τι σε η γενόσα εν το σπηλαίο. Και είπον εγώ, είμαι μνηστευμένη μου. Και είπε μη, ουκέστη σου γυνή. Και είπον αυτή, στην η ανατραφήσα εν το ναό Κυρίου, και αυτήν γυναίκα και ουκέστη μου γίνει, αλλά σύλληψη έχει εκ πνεύματος Αγίου. Και είπεν αυτό ημέα, του το αληθές, και είπεν αυτή η Ιωσήφ, δεύρω και είδε. Και απεί ημέα με αυτού, και έστησαν το τόπο του σπηλαίου, και ειδούν εφέλη φωτεινή, επισκιάζουσε το σπήλαιο. Και είπεν ημέα. Christmas without you so blue just thinking oh, about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here. και παραχρήμα η νεφέλη υπεστέλετο εκ του σπηλαίου και εφάνει φως μέγα εν το σπηλαίο, ώστε τους οφθαλμούς μη φέρει. Και ολίγον το φως εκείνο υπεστέλετο, έως σου εφάνει το βρέφος. Και ήλθε και έλαβε μαστόν εκ της μητρός αυτού Μαρίας. Και ανεβόησε νημαία και είπεν, «Μεγάλη μου σήμερον η ημέρα αυτή, ότι είδον το κενόν θέαμα τούτο». Και εξήλθεν η εκ του σπηλαίου και υπήντησαν αυτή σαλόμη. Και είπεν αυτή, Salome, Salome. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your but I have a blue, blue, blue, Christmas. Και είπεν Σαλόμη, «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν μη βαλώ των δακτυλών μου και ερευνήσω την φύση αυτής, ου μη πιστεύσω ότι παρθένος εγέννησε. Και εισήλθεν η μέα και είπε τη Μαριά μου, σχημάτισον σε αυτήν, ούγαρ μικρός αγών περίκειται περί σου και έβαλε σαλόμι των δάκτυλων αυτή στην την φύσιν αυτή. Και ηλάλαξε και είπε και την τρίτη ημέρα από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η μακαριωτάτη Μαρία βγήκε από τη σπηλιά και μπήκε σε ένα στάβλο, όπου απέθεσε σε φάτνη το γιο της, τον οποίον προσκύνησαν το βόδι και ο όνος. Τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. Το βόδι γνώρισε τον Κυριό του και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του. Τα ίδια λοιπόν τα ζωντανά, το βόδι και ο όνος, έχοντας αυτόν στη μέση, αδιαλείπτως τον προσκυνούσαν τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη Αβακούμ. Εν μέσω δύο ζωντανών θα φανερωθείς. Και όταν είχα φτάσει σε κάποια σπηλιά και ήθελα να αναπαυτούν σε αυτήν, ξεπέζεψε η μακαριστή Μαρία από το υποζύγιο και καθισμένη κρατούσε το γιο της Ιησού στα γόνατά της. Και ήταν μαζί με τον Ιωσήφ τρεις νέοι και μαζί με τη Μαρία κάποια παιδίσκη καθώς συνέχιζαν τον δρόμο τους. Και ειδού ξαφνικά βγήκαν από τη σπηλιά πολλοί δράκοντες, στη θέα των οποίων οι νέοι αναφώνησαν από μεγάλο φόβο. Τότε ο Ιησούς κατέβηκε από την αγκαλιά της μητέρας του και στάθηκε στα πόδια του μπροστά στους δράκοντες. Αλλά εκείνοι προσκύνησαν τον Ιησού και έπειτα αποχώρησαν. Τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη Δαβίδ. «Υμνείτε τον Κύριον, δράκοντες εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Και το ίδιο τον ήπιο ο Ιησούς, περπατώντας μπροστά τους, τους πρόσταξε να μην κάνουν κακό σε κανένα άνθρωπο. Αλλά η Μαρία και ο Ιωσήφ φοβούνταν πολύ μη τυχόν οι δράκοντες βλάψουν τον ήπιο. Τους λέει ο Ιησούς τότε «Μη φοβάστε, ούτε να με θεωρείτε Ήπιο, γιατί πάντοτε εγώ υπήρξα και είμαι τέλειος άνδρας. Αναγκαστικά όλα τα θηρία των δασών ημερεύουν μπροστά μου. Ομοίως τον προσκύνησαν οι λέοντες και οι λεοπαρδάλεις και τους ακολουθούσαν στην έρημο. Οπουδήποτε προχωρούσαν ο Ιωσήφ και η μακαριστή Μαρία, προπορεύονταν δείγνοντας το δρόμο και κλείνοντας τις κεφαλές τους και επιδεικνύοντας την υποταγή τους με το παιχνίδισμα των ουρών τους. Τον προσκυνούσαν με μεγάλη ευλάβεια και στην αρχή, όταν η Μαρία είδε λέοντες και λεοπαρδάλεις και διάφορα είδη θηρίων να τους περιτριγυρίζουν, κατακυριεύτηκε από φόβο. Το βρέφος, ο Ιησούς, με χαρούμενη όψη, στράφηκε προς το πρόσωπό της και της είπε «Μη φοβάσαι μητέρα, γιατί δεν έρχονται για να σε βλάψουν, αλλά επίγονται να ακολουθούν για να υπηρετήσουν εσένα και εμένα». Με αυτά τα λόγια απομάκρυνε κάθε φόβο από την καρδιά της. Και οι λέοντες προχωρούσαν μαζί τους και με το βόδι και τον όνο και γενικά με όσα μετέφεραν τα απαραίτητα αγαθά τους και κανέναν δεν έβλαπταν παρόλο που παρέμεναν μαζί τους αλλά ήταν ήμερα ανάμεσα σε πρόβατα και κρυάρια που είχαν φέρει μαζί τους από την Ιουδαία και που τα είχαν μαζί τους. Προχωρούσαν ανάμεσα σε λύκους και καθόλου δεν ένιωθαν φόβο και κανένας δεν πειράχτηκε από άλλο. Τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη. Λύκοι θα βοσκήσουν με αμνούς, λέων και βόδι μαζί θα τρώνε άχυρα. Είναι φανερό ότι τα βόδια, τα πρόβατα και τους ιγνεύμονες τα τίμησαν οι Αιγύπτιοι εξ ανάγκης, καθώς είναι ζώα ωφέλιμα, όπως οι λίμνοι τιμούν τους κορυδαλούς που βρίσκουν και χαλούν τα αυγά των ακρίδων, ή οι Θεσσαλοί τους πελαργούς, γιατί ήρθαν κάποτε που πρόβαλαν από τη γη πλήθο φίδια και τα εξολόθρευσαν όλα, εξού και νομοθέτησαν να εξορίζεται όποιο σκοτώσει πελαργό. Τι ασπίδε, τα κουνάβια και τα σκαθάρια από την άλλη, τα τιμούν γιατί διαβλέπουν στα σκοτεινά σχήματα στο δέρμα του, όπω και στι κοιλίδε του ήλιου, τη θεϊκή δύναμη. Πολλοί επίση πιστεύουν και διαδίδουν ότι το κουνάβι, επειδή βατεύεται από ταυτή και γεννά από το στόμα, είναι απεικόνηση τη γέννηση του λόγου. Το δεσκαθάρι λένε ότι δεν έχει θηλυκά, και είναι όλα αρσενικά που αφήνουν το γόνο του σε σβόλου κοπριά, την οποία πλάθουν σπρώγνοντά την καθώ βαδίζουν προ τα πίσω, όπω φαίνεται να κάνει ο ήλιο με τον ουρανό περιστρέφοντα τον ανάποδα από τη δύση προ την Ανατολή. Το φίδι ασπίδα τέλο το παρομοίασαν με την αστραπή, γιατί είναι αγέραστο και μολονότι στερείται μελών και αρθρώσεων, κινείται με ευκολία και ευκινησία. Ούτε πάλι ο κροκόδηλο έλαβε μοναδικέ τιμέ λόγω κάποια πιθανοφανού αιτία, αλλά επειδή, ω το μόνο ζώο δίχω γλώσσα, είναι από τη φύση του λένε απεικόνηση του Θεού. Γιατί ο θείο λόγο δεν χρειάζεται τον ήχο. Παίρνει αθόρυβα το δρόμο του και χειρίζεται με δικαιοσύνη τις υποθέσεις των θνητών. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.